human race is filled with passion. The powerful play goes on, and you may contribute a verse. What will your verse be? Slušate emisiju Libarnica. kao što i imena često određuju ljude, stvarajući predrasude o njima, tako i naslovi knjiga bitno određuju uspjeh pojedine knjige. Zato ćemo ovo izdanje emisije Libarnica posvetiti naslovima knjiga. ne sudi knjigu po koricama, poznata je izreka, no čini se da u doslovnom smislu nije baš usvojena. E, naime, danas je za pisca vrlo važno kako će, naslov, e, kako će nasloviti svoje dijelo, jer ako naslov ne bude dovoljno intrigantan i privlačan, neće doživjeti veliki uspjeh. To se događa zbog e, velikog tržišta u kojem se svaki pisac mora boriti za svoje mjesto pod suncem. U moru knjiga od kojih svakodnevno izlazi neka nova nije ni čitateljima lako jer moraju birati što će čitati koju će od tih silnih knjiga uzeti u ruke. Pa često upravo naslovi imaju presudnu ulogu u njihovom izboru. Tako se i nerijetko dogodi da nas naslovi znaju zavarati. Vidimo upečatljiv naslov u izlogu knjižare, a u sadržaju se krije priča koja nam je totalno nezanimljiva. Ili se dešava da po naslovu naslučujemo, na primjer, dobar krimić, a ispadne self-help literatura kako ukrotiti svojeg tinejdžera da li si ti možda imala slična iskustva? Pa eto, baš sam se sjetila e, kad nisam još znala za dnevnik Ane Franku čemu se radi. Čitali smo to u osnovnoj školi za lektiru. Evo, mene je to nekako asociralo na ovog proizvođača kave Franka. Pa sam mislila da je to <laughs> čiji tog proizvođača. Nisam imala pojma o čemu se radi, da je to zapravo o sasvim drugoj stvari. E, jesi ti imao kakva takva iskustva? Pa imao sam, evo, recimo, kada sam e, odlučio pročitati e, gričku vješticu, kada sam bio jel, i tako to, kada sam volio fantasy, mislio sam da će tu biti nekakve vještice, magije i tako dalje. E, nisam očekivao da će biti e, nekakav doslovni prikaz mm. povijesnog, ono, povijesnog razdoblja. Od magije da, ali bilo zanimljivo, moram priznati. Bilo zanimljivo. Eto. A slične iskustva eh, evo ima i jedna studentica krotistike. Nju se naime nerijetko naslovi eh, zavarali pa je bilo tu svašta. Pa poslušajmo neka njezina iskustva. Bila sam jedan dan u knjižnici u potrazi za nekim odličnim naslovom i naišla sam na knjigu pod naslovom Krava koja je plakala. Očekivala sam da će to biti pa barem u, najmanjem, u najmanju ruku nešto humorističnog karaktera, a ili da će se raditi o jel, o nekoj ženi koja eto se skriva iza toga imena krava. Međutim, kad sam to otvorila, radilo se zapravo o jednoj zbirci budističkih priča, što mene ne zanima ni u najmanju ruku. Stoga sam ovaj odlučila to poklopiti i vratiti u knjižnicu u što kraćem roku. Druga knjiga koja mi je e, zapela za oko bila je knjiga Vedrne Rudan Ljubav na posljednji pogled. Ha ono, nije da sam ljubite nekih e, ljubavnih romana i slično, ali pomislila sam da će biti barem nekih ljubavnih elemenata, su mi se učinio zanimljivim, e, jer ga je malo izokrenula kao nije ljubav na prvi pogled, nego ljubav na posljednji, no dobro. No kad sam krenula čitati, pa zapravo me knjiga šokirala, jer ona se izražavala jednim baš čistim i prostim mehanizmima. To je zapravo <laughs> prouzročilo totalno drugačiji učinak na mene i mislim ja sam knjigu pročitala jer nemam ništa ovaj, protiv toga, ali definitivno nije bilo u uh, mojem spektru očekivanja. Evo, čuli smo probleme jedne kroatistice, eh, time se uglavnom kroatisti bave, no eh, ne bismo rekli evo da se iza ovih naslova krije takav sadržaj, pa nije ni ova studentica, a to pokazuje kako je naslov bitan u formiranju našeg izbora za čitanje. E, pa možda ćemo sada konačno shvatiti ozbiljno poslovicu ne sudi knjigu po koricama, odnosno po naslovu i prije nego krenemo čitati, malo prolistati ili pročitati kratki sadržaj, kritiku i nešto slično. Zato mnogi pisci muku muče sa odabirom naslova, a čak postoji takozvani recepti kako nasloviti dijelo, kao na primjer književne kuharice. E, zanimljivo je da je jedno istraživanje pokazalo kako su popularni naslovi koji sadrže riječ djevojka, e, na primjer nedavno je izašla knjiga i film Djevojka u vlaku i postala vrlo popularna, pa je poznata i knjiga Djevojka koja se igrala s vatrom, slikari djevojka i tako dalje. evo i primjeri iz prošlosti potvrđuju. E, spomenut ćemo rusku književnost, e, a time se i prisjetiti spisateljice Irene Lukšić, o čijoj smo smrti nažalost primili vijest, e, a evo ona je prevodila dakle i Tolstoja, pa jedno od najznačajnijih njegovih dijela Ana Karenjina, dakle naslov koji sadrži vlastito ime jedne djevojke, žene i itekako je popularna knjiga još i danas. No stari pisci nisu imali tih problema s naslovima koje današnji imaju, pa eto tako, na primjer, vidimo Zločini kazna, isto ruska književnost Dostojevski. E, Zločini kazna, jednostavan naslov, a tako čitana knjiga. I eto, vidjeli smo koliko ulogu naslov ima, nije piscima lako, a bome nije ni čitateljima o izboru. Završavamo sa današnjom libarnicom, a vi ostanite uz ovu odličnu playlistu.